Die Heere het my twee maankies vijer laat zien voor die tempel. Dit was bestemd voor die tempel van die Heere. Ek het die gezicht gezien nadat koning Nebukadnezar van Babel voor koning Jojachen van Jeda, sien van Jojachen, saam die ambtenare van Jeda en die ambachtsmannen en die bouwers uit Jerusalem uit een ballingskap weggevoer het en hulle in Babel gebring het. Die een maankie was vol goeie vijer, so lekker soos voor vijer. Die ander maantje was vol slechte vijen, zo so slecht dat een mens dat niet kon eet nie. Toe vraag die Heere vir my, wat sien jy, Jeremia? En ik antwoord, vijen, die goeies is baie goed en die slecht is baie sleg, hulle is so sleg dat een mens hulle nie kan eet nie. Die woord van die Heere het tot mij gekom, so sê die Heere die God van Israël, Ek beskou die ballingen van Jeda wat ek vir hulle beswil uit hierdie plek uit nogal dierland toegestuur het, as net zo so goed als jullie goede vijen. Voor hulle beswil sal ek my hoog oor hulle hou en ek sal hulle na hierdie land toe terugbring. Ek sal hulle opbou, nie afbreek nie, ek sal hulle plant, nie uitdruk nie. Ek sal hulle die inzicht gee om mij te ken. Ek is die Heere, hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees, want hulle sal hierhartig na my toe terugkomen. Maar, so sê die Heere, ek sal koning Sedekia van Juda en sy ambtenare en die mensen van Jerusalem wat oorgeblij het, die wat in jullie land achterblij en die wat in Egypte wil gaan woon, maak soos die slechte vijen wat so sleg is dat een mens hulle nie kan eet nie. Ek sal vir Sedekia hulle maak tot iets slechts, iets waarvoor al die koninkryke van die aarde zal skrik, en al die plekken waarin ek hulle sal verstrooi zal hulle naam gebruik word wanneer mense ander wil verneder, wil spot, wil verkleineer of wil vervloek. Ek sal oorlog, hongersnood en pes onder hulle loslaat totdat hulle uitgeroe is uit die land wat ek aan hulle en hulle voorvaders gegee het.